wetu na kuyakimbia haraka iwezekanavyo yale yote aliyotukataza mwana wetu. Nimeifungua hutuba ya Ijumaa ya leo kwa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, lakini pia hadithi ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake. Idhan alhadithu muttafaqun alayhi hadithi inayotokana na sahaba Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma hadithi hii nimeifanya kuwa ni ufunguzi katika hotuba yangu kwa sababu tumo mwishoni mwishoni mwa kumaliza mwezi huu wa mfungo sita ambapo ndani ya mwezi huu kama inavyofahamika na tumezungumza katika baadhi ya hotuba zetu ndani ya mwezi huu katika msikiti huu katika membari hii katika miongoni mwa mambo ambayo yalozuliwa katika dini yetu ni suala zima la kusherekea mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tukawa tumeeleza miongoni mwa sababu zinazopelekea hizi bid'a kuenea ni sukutu ulamai wa tulabi ilmi ni kunyamaza kwa wasomi pamoja na wanafunzi wale ambao waliofikia katika hatua ya kuweza kuzisikiliza shubha za watu wa bid'a pamoja na kuzijibu, hasa katika zama hizi ambazo mitandao inafanya kazi ya kiasi kikubwa katika kuelekeza watu mambo ya sawasawa, lakini pia kinyume chake pia katika kuelekeza watu mambo yasiokuwa ya sawasawa. Sasa pia katika miongoni mwa sababu ambazo zenye kupelekea hizi bidaa kuwa ni nyingi ni aljahal, ni ujinga ujinga ni katika miongoni mwa sababu zenye kupelekea watu kuingia katika bina watu kuingia katika maasi katika ujumla wake katika hadithi hii ambayo nimeitaja leo mwanzoni mwa hotuba yangu ni ushahidi tosha wa kuonyesha kwamba ujinga unapopatikana katika jamii basi ni sababu ya jamii kuingia katika katika upotevu kwa namna zake tofauti tofauti, ima upotevu katika maasi katika ujumla au upotevu hasa katika mambo ya bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi hii niliyosoma anasema inna allaha la yakbidhu alilma intiza'an yantazi'uhu min suduri alulama na katika riwaya min suduri alibad kwamba Allah tabaraka taala hata hatoiondoa elimu kwa kuipora kwa kuinyofoa kutoka katika wanawachuoni na ilmu inayokusudiwa hapa ni ilmu kuhusiana na kitabu cha Allah tabaraka taala na ilmu kuhusiana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama ma yataallaka bihima na vile vinavyofungamana na vitu hivi viwili si elimu kwa maana ya watu kujua kutengeneza magari au elimu katika mambo haya ya kileo tunayoyaona elimu inayokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria kwa hiyo Allah hatoiondoa elimu hii kwa kuipora kwa kuinyofoa katika vifua vya wanawachuoni min suduri alibad kwamba ikaonekana kuna mtu ni msomi baada ya siku mbili tatu yale maalumati yake aliyokuwa nayo yamepotea Allah hatoiondoa elimu kwa utaratibu huo walakin yakbidhu alilma fi qabdhi alulamai lakini Allah tabaraka taala ataiondoa elimu kwa kuwafisha wanawachuoni wasomi na ndio maana katika miongoni mwa alama za kiyama ni kuondoka kwa ilmu kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas bin Malik katika sahihaini mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna min ashrati saa hakika katika miongoni mwa alama za kiyama an yurfa al ni elimu kuondolewa wa yakthura al na ujinga kuwa mwingi na katika zama zetu tulizokuwa nazo hali hii inashuhudiliwa kwa Allah ataiondoa elimu kwa kuwafisha wasomi hatta idha lam yabq minan nasi alima mpaka itakapofikia kwa jamii ya watu fulani hakuna msomi na kimaumbile jamii inahitajia kuwa na wasomi sasa Allah amewafisha wasomi wameondoka ittakhadhu nasu ruusahum juhala hapo ndipo watu watakapowafanya wale wajinga kuwa viongozi wao ni viongozi katika kusimamia mambo ya dini yao. Fasuilu, awa wajinga wataulizwa maswali yanayofungamana na dini. Wa aftau bighairi ilmin, na watakuwa wanatoa fatwa bila ya elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watapoteza wenzao. Jambo hili ukiliangalia, ndiyo hali ambayo sisi tunayoogelea nayo na hapa tukizungumza swala la ujinga usije ukabeba tafsiri unayoifikiria wewe nisikilize vizuri katika miongoni mwa ujinga ni mtu kuto kuzichukua nususi yani aya za Allah tabaraka taala pamoja na hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam katika ule muradi ambao Allah tabaraka taala aliokusudia pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu unaweza mfano mtu amesoma lakini ikawa kwa ile elimu yake aliyokuwa nayo akaichukua aya au hadithi akaitafsiri kwa vile anavyotaka yeye, pia huu ni ukosefu wa ilmu. Kwa mfano, lau kama tutaulizana sisi Waislamu, nini hukumu ya mtu aliyeiba, anatakiwa afanyiwe nini? Jawabu litakuja kwamba anatakiwa akatwe mkono. Allah anasema katika Qur'ani والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما alaya mwizi mwanamme na mwizi mwanamke wakateni mikono yao sasa mtu akisoma aya kama hivi unaweza kusema huyu msomi ametoa aya ya dalili ya kuonyesha kwamba mwizi anatakiwa apate mkono mujibu wa aya hii ilivyo, hata mtu akiiba kijiko atakatwa mkono? Umeisahau kofia yako pale, mtu akaipitia akaichukua ghafla, umekwenda kituoni kule, unataka kwenda gari, umemwona nayo kofia yako ya shilingi elfu tatu atakatwa mkono? Sio muradi wa mtu kustadii tu. Haya ndivyo makusudio katika ujumla wake, kwa mujibu wa aya hii, ndo mambo yako hivyo bali ukirejea katika usahihi wake aya hiyo sio dalili ya kuonyesha kwamba ni kukatwa mkono kwa mtu aliyeiba kofia ya elfu tatu au kijiko cha shilingi mia mbili bali kuna dalili nyingine zilizokuja katika kutoa ufafanuzi kwamba ni mtu aliyeiba kiasi kiwa kwa kiwango gani, ameiba katika mazingira gani na baada ya kujulikana ni mkono mkono una maana pana je ni kukatwa hapa pia ni mkono au kukatwa hapa ni mkono au kukatwa hapa ni mkono na ni nani aliyetoa maelekezo kwamba si hapa bali ni hapa na si hapa bali ni hapa ni nani maneno haya anasema nisikilize vizuri kwa sababu katika huku zamani watu wakiambiwa bwana kusherekea maulidi inafaa eh dalili inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hizi aya kwamba allah na malaika wake wanamsalia mtume wake ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hiyo ni aya au kama mlivyosikia juzi juzi katika aya zingine zinazotolewa na mtu anazungumza mimi bwana kwa mujibu wa elimu yangu hapa naona moja kwa moja hii ni dalili ya kusherekea mazazi ya mtume inna shani'aka huwa al-abtar hili ndiyo makusudio kwa hiyo tunapozungumzia aljahl ujinga usije ukatafsiri kwa maana hiyo mbona yule amemaliza jamia mbona yule amemaliza hivi ujinga una maana una maana pana tunapozungumza neno ujinga kwamba kwa mujibu wa aya hiyo huo ndio ufahamu hasa wa wale wema waliopita kwa sababu sisi kwa akili zetu hizi Allah alivyotuumba tunatofautiana kuna jambo unaweza ukaliona zuri mwenzio akaliona baya sasa ili kuondoa vurugu katika hilo ndio maana nususu zote za kisheria inabidi ufahamu wa wema uliopita uwe unatangulia kwa mujibu wa aya hii maswahaba wanasemaje kwa mfano katika sahihi bukhari al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi kutoka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema hivi Abdullah ibn Mas'ud ma min ayatin fi kitabillah illa wa ana a'lam aina nazalat wa bima nazalat hakuna aya yoyote katika kitabu hiki cha Allah tabaraka taala isipokuwa mimi Abdullah ibn Mas'ud najua aya hiyo ilishuka wapi na kwa sababu gani aya hiyo ilishuka walau kuntu a'lam lau mimi ningekuwa nikifahamu anna ala wajhi al-ardi kwamba katika ardhi a'lamu minni bikitabillah kuna mtu anajua zaidi hiki kitabu cha Allah kuliko mimi tanawaluhu al-mataya huku alipo ngamia au farasi anaweza kumfukia kumfikia la ataitu mimi ningefunga safari ya kwenda kuchukua ilmu kutoka kwake kwa sababu maswahaba wakati Qur'ani inashuka wao kama zilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukua aya kumi anawafundisha maana yake anawafundisha na namna ya kuzisoma kwa hiyo wakawa wanasoma hukumu hukumu za zile za zile aya wanazofundishwa na vile vile wanasoma namna ya kuzisoma zile aya sasa lau kama utarejea katika vitabu vya tafsiri ya Qur'ani hivi wapi utakuta kuna mwanachuoni ameeleza jambo hili sasa haya ni matatizo kwa hiyo katika miongoni mwa sababu zenye kupelekea watu kuingia katika bid'a ni aljahl ni ujinga na ndiyo maana ikawa sasa hii Qur'ani ambayo imeshuka katika lugha ya Kiarabu maswahaba pamoja na kwamba wao walikuwa ni Waarabu lakini walilazimika katika maeneo warejee kwa Mtume sallam pamoja na Waarabu wao iliposhuka aya katika surati an'am Allah tabaraka taala aliposema walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi wale ambao waloamini wakawa wakuchanganya imani yao na dhulma ulaika lahumul lamnu wa hum muhtadun hao ndio wenye amani na wao ndio walioongoka aya hii iliposhuka maswahaba wakapata shida sana juu ya aya hii wakalazimika waende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza swali hili ayuna la yadhlimu nafsa yupi katika sisi asiyedhulumu nafsi yake kwa maana wao walipofahamu maana ya dhulma katika aya hii ni dhulma kwa maana ya maasi kwa maana ya madhambi kwa sababu mtume sallallahu alaihi aliwafundisha katika miongoni mwa dua za kuzisoma kabla ya salam katika tajahud Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira na katika riwaya dhulman kabira ewe Mola yangu hakika yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu dhulma iliyokuwa kubwa kisha akatafsiri dhulma yenyewe wala yaghfiru dhunuba illa anta na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe sasa wao wakashangaa kwani sisi ni maasumu maasumu ni hawa manabii sasa Allah anasema wale walioamini wakawa wakuchanganya imani yao na dhulma hao ndio walioongoka na hao ndio wenye amani mtume sallallahu alayhi wasallam akawafafanulia akawaambia alam tasma ma qala abdu salih ma qala abdu salih kwani hamkusikia nyinyi alichokisema mja mwema akimkusudia lukmani mzee lukmani wakati anamwambia mwanae usimshirikishe Allah tabaraka taala akamwambia hivi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim ewe mwanangu usimshirikishe Allah hakika dhulma ni kubwa inna shirka la dhulmun adhim hakika ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa mno kwa ukirejea katika tafsiri ya Qur'ani wanaochuoni wanasema dhulma iliyotajwa katika aya hii katika sura ya anam sio kwa maana ya madhambi ni kwa maana ya shirki kama walladhina amanu na wale walioamini walam yalbisu imanahum bidhulmi ay bishirki ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kwenye maswahaba wenyewe pia walikuwa wakitarajia tafsiri na ufafanuzi katika aya kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa vipi atoke mtu tu azungumze kwa ufahamu wangu mimi wewe ni nani huyo mtume wa Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe haruhusiwi kwenye Qur'ani kuzungumza kwa utashi wake mpaka asubiri wahi kutoka kwa Mola wake si ndio Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya walau taqawwala alaina بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين wewe Muhammad sallallahu alaihi ukazusha angalau vijineno vidogo vidogo ambavyo vitoka sisi nini kitakachotokea la akhadna minhu bilyamin tutakamata kwa mkono wetu wa kulia thumma laqata'na minhu alwatin kisha tutaukata ule mshipa wako mkubwa wenye kupeleka damu katika moyo kwa maana Allah atamuua mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kuleta jambo ambalo halipo na ndio maana watu wanapokemea bid'a watu wasije wakafikiria kwamba watu wanagombania maslahi yani kuleta bid'a katika dini ni kuleta zana chafu ya kuonyesha mpaka mtume sallallahu anakufa dini hii haijakamilika jambo ambalo ni hatari wafikiria tu wakati iliposhuka aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina iliposhuka aya hii leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimekamilisha juu yangu neema zenu, kwa sababu ukamilifu wa dini na ukamilifu wa neema, kwa sababu hakuna neema kubwa kama ujio wa Uislamu. Kwa hiyo Allah anathibitisha amekamilisha neema zake kwetu sisi kwa hiyo dini kukamilika, na ameridhia Uislamu kuwa ndio dini kwenu nyinyi. Aya hii iliposhuka, Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akasema, hii aya ni dalili ya kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wote anakufa kwa sababu yeye ameletwa kwa ajili ya dini hii sikishamaliza ana sababu gani ya kuendelea kuwa hai na maneno haya aya hii imeshuka katika katika mwa, katika mwezi wa mfungo nne Mtume sallama e, katika mwezi wa mfungo tatu Mtume sallama akiwa katika viwanja vya Arafa siku ya Ijumaa mfungo nne mfungo tano mfungo sita Mtume sallama akawa amefariki kwa hiyo ujinga ni katika miongoni mwa mambo yenye kupelekea watu kuingia katika bidaa kwa ili watu wasalimike na bidaa basi pia waanzajua waondoe ujinga nususi zote katika Qur'ani aya hii hadithi hii lazima utangulize ufahamu wa wema waliopita na nimegusa mfano katika hilo katika swala la mwizi lakini kuna mifano mingi kwamba sio kila mwizi anakatwa mkono na mkono una maana pana ili kujua kwamba Allah amesema mwizi akatwa mkono ikithibitika kwamba tayari zimekamilika zile za taratibu za kuonyesha huyu tayari ni mwizi kuna eneo maalum katika mkono la kukatwa tena pia kuna mkono maalum wa kutangulizwa sio kwamba utachaguliwa tu wakati wa kulia au kushoto mkono maalum haya yote ni maelekezo yalokuja kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mengineyo mengineyo katika mambo yaliyokuja katika dini yetu bibi kwa nususi za waziwazi juu kwa juu akazichukua aya kul fadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu kwamba ndivyo ufahamu huo ni wa nani kiacho akili zetu kila mtu atafsiri Qur'ani kwa ufahamu wake shida na vurugu kwa nini kumekuwa na vitabu vya tafsiri ya Qur'ani kwa nini kumelazimika mtu asome usulu tafsiri unafikiri kwa sababu gani kumbe kulikuwa kuna uwezekano wa mtu kutafsiri Qur'ani kwa rai yake mwenyewe anavyotaka sasa usulu tafsiri inafanya kazi gani kwa nini kuna tafsiri ya ibn kathiri tafsiri ya tabari tafsiri ya qurtubi kwa nini zimekuwepo hizi zote kuonyesha maulama hawa wananukuu ufahamu wa wema waliopita kwa mujibu wa aya hizo wa inna allaha la yakbidhu alilma intiza'an yantazi'uhu min suduri alibad walakin yakbidhu alilma biqabdi alulama حتى إذا لم يبق من الناس عالما اتخذوا الناس رؤوسهم جهالا اتخذ الناس رؤوسهم جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ndugu zangu katika imani kupitia maelezo haya niliyozungumza katika hotuba yangu ya kwanza kuna ulazima kwa kila muislamu kuisoma dini yake ili aepukike na kuto kuingia katika bina lakini pia aepukike pia kiujumla na kuto kuingia katika maasi ya mengineyo elimu sahihi ndiyo kinga katika miongoni mwa kinga za kumzuia Muislamu kuto kuingia katika bid'a alkadhalika kuto kuingia katika maasi katika ujumla wake kwa mfano katika miongoni mwa mambo yanayozungumzwa utasikia kuna maelezo anasema hivi mpaka mtume Muhammad SAW anakufa haikukusanywa Qur'ani katika hali ya msaafu kama hivi tunavyoona bali Qur'ani ilikuwa imehifadhiwa katika vifua vya watu na nyinginezo zikiwa zimeandikwa katika magome ya miti kwa hiyo kile kitendo cha Qur'ani kuja kuitengenezea katika kuja kuhifadhi katika msafu kama hivi hili ni katika jambo ambalo labida nalo halifai sasa mtu akishazungumza maelezo kama hayo ndio tunarudi kuonyesha kwamba ni ujinga katika nini katika dini kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelezea juu ya masiru ya umma huu kufikiwa umma huu kwamba mwishoni itakuwaje alibashiri ali, ali juu ya kudhihiri kwa bid'a mara nyingi sana hadithi ya Irbadh bin Sari as-Sulami wingi miongoni mwetu tunakuwa tunaisoma hadithi hii bila kuizingatia katika undani wake kwa sababu kama mtume Muhammad sallallahu alipozungumza kwamba atakayeishi muda mrefu miongoni mwenu nyinyi fasayara ikhtilafan kathira atakuja kuona ikhtilafu nyingi ikhtilafu hii ilotajwa katika hadithi hii makusudio yake ni bidaa na huu ni usha, ushahidi wa hilo ni pale mtume sallam alipoelezea tiba ya kujiondoa na hayo mambo akasema fa alaikum bisunnati basi kipindi hicho kuna dhihiri bidaa basi lazimianeni na mwenendo wangu mimi alafu akasema wa sunnati khulafai rashidin na sunna za makhalifa wangu waongofu almahdiyina min ba'di wale wenye kuongoza baada yangu mimi addu alaiha bin nawajiz zikamateni sunna hizo kwa yale meno ya kutafunia ni ule ufasaha wa Mtume salama katika kuongea kwake, kuonyesha namna watu wanavyotakiwa kuwa madhubuti katika kushikamana na sunna, kwa sababu kikawaida meno ya mbele hayawezi kuhimili vitu, kwamba mtu akamate, akamate kitu kwa meno haya ya mbele, ukivuta unaweza kuamua na meno yenyewe, lakini sio haya ya kutafunia. Sasa leo mtume sallama atoe maelekezo aseme shikamaneni na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu alafu mtu aje kuwa na shaka na jambo lilofanywa na abubakari na Umar susi ndo ujinga katika ilmu kutoka kuna ujinga gani tena fa bisunnati wa sunnati khulafai rashidin sasa una gani katika ilmu jambo ambalo limefanywa na makhulafa rashidin wewe una wasiwasi nalo vipi na mtume sallam amefungamanisha juu ya kushikamana na mwenendo wake yeye na mwenendo wa masahaba wake ambao ni hao khulafa rashidin kwa imma yatatajwa mambo ambayo hayaingii katika bidaa ila kwa mtaji wa ilmu wao watu wanafikiria kwamba ni bidaa na kuna mambo ambayo yamepata kibali kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu umefungamanisha kwamba ni katika mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa ongofu, lakini mtu akataka kufanya talbisi katika hilo, yani kuwachanganya watu, kuwabeba hilo, beba sala tarawei na mengineyo ambayo yanayozungumzwa. Kwa mtu akikusomea aya fulani, wewe muulize kwa mujibu wa aya hii ulivyoitafsiri, ambayo ndio ushahidi wa jambo hilo, ni nani aliyokutangulia wewe katika wema uliopita? ifahamu sana fi hadhihi al-umma, hii ni kinga ya kumkinga mtu na kuto kuto, kuto kuyachukua maneno ya Allah tabaraka taala na maneno ya Mtume sallam yakapelekwa katika katika muradi usiokuwa wake, na wakati mwingine wanaweza kutokana na ujinga yakachukuliwa maneno ya Kiarabu yakafanywa kwamba ndio ni hadithi, na kuna mengine kwa sababu yanazungumza muda mrefu yameingia katika vichwa vya watu, katika akili za watu, mtu anafahamu hadithi si unaweza kusikia watu wanazungumza mtume amesema bwana man bada bi bighairi salam fala tujibu yeyote yule mwenye kuanza kuzungumza kabla kutoa salamu msimjibu haya si maneno ya mtume sallam haya ni maneno ya al al-hukama, ya watu wa hikima watu wa busara katika adabu mtu akifika sehemu aanze kusalimia alafu ataje shida yake sio aanze amefika tu anaanza kuzungumza Ibone, eh eti Juma Saidi anakaa wapi lakini namna watu haya maneno yalivyozungumzwa watu wamefikia hatua wameyaweka katika daraja kama la hadithi kwa sababu ya ujinga kwa sababu neno jahili watu wasilifahamu maana yake mtu ajenda madrasa yani ubeba ujinga kwa maana pana zaidi ondoa hiyo maana iliyokuwa katika kichwa chako ndio tunasikia ah, lakini yule si shehe bwana yule sikasoma bwana bado ujinga nao Kwa hiyo Allah Allah tujilazimishe na katika suala la kusoma, lakini tuchukue ilmu kwa watu ambao wameaminika, tusichukue ilmu kwa watu ambao hawajaaminika, kwa sababu utabebeshwa yale ambayo yatakayokuwa sio sahihi, na baada ya hapo ukiambiwa bwana, hili alifaa hili alipo, wewe utaona kama ugomvi. Kwa hiyo katika miongoni mwa mambo yenye kupelekea watu kuingia katika bidaa ni aljahlu bi ahkami din, ni kuwa wajinga katika masala ya hukumu za dini, yani katika ujumla wake, kuwa na ujinga katika hukumu za dini katika ujumla wake, mtu kujua ajui zile dhawabiti za bid'a zikoje. Kwa hiyo matokeo yake mtu analitaja jambo ambalo limetajwa na khulafa ar-rashidin, kumbe haliingii katika bid'a. Mtu analita, anataja vitu ambavyo viingii katika bid'a ambavyo mlango wa vitu ni mlango uliofunguliwa wasakata anil ashiyai rahmatan lakum min ghairi nisyan Allah amevinyamazia vitu hali ya kuwa ni rehema kwenu wala hajasahau kwa hiyo usije ukastadili na vitu fini haikuwepo enzi mtume mbona nyinyi mnatumia hiyo sio ibada vitu الله الله katika hili اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع دعاء رب العالمين واقم الصلاه